а пам'ять котила на нього нові й нові брили. Бачив Ірину зовсім по-іншому, як приходила додому, як вернулася з Крим'яного, навіть як нападала на Іршу. Казала, що його проект нічим не відділяється з поміж інших. Тоді вона ще хотіла врятуватися. А він сам прокладав їй кладку до нього. То що? В нього на очах були більма? Він колись, бувало, жартував з Іриною щодо розлучення. Разів зо два думав, що таке може статися, адже він старший, та й завіщо його любити отакого. Але все ж жарти і ті думки не були до кінця справжні. То було кокетування з собою, гра яка заспокоювала, а тепер все те одяглося в реальну одежу. Був у нього десь брат, з яким зрідка листувався, і якому в молодості допомагав вивчитися, ще якісь далекі родичі, і не було нікого. Лише вона, Ірина, одна людина, яку мов би, опікував а насправді біля якої почувався впевнено сам, прихиляв її голову собі на груди, насправді ж прихилявся сам, ішов до неї з тихим і розтривоженим серцем, ішов радісний і гнівний, і все те вона приймала в своє серце, і радість збільшала, а гнів меншав. неясне усвідомлення цього в першу мить позбавило його волі. Що ж тепер йому робити? І раптом підхопився. А що як зараз хтось сюди зайде? Він аж застогнав з власного безглуздя. Та яке йому діло, що хтось сюди може зайти? Але що ж йому робити? Чому він? раніше нічого не бачив. Який не був у молодості засліплений Іриною, але колись ревнував до одного знайомого художника. Той унадився до них на квартиру, і Ірина кокетувала з ним. Навіть танцювала під радіолу. Тищенко не вмів танцювати. І він ледве не побив її. Тоді він міг її вбити коли він уявляв її з ним наодинці, а таки ж уявляв яскраво і страшно, то зупинялося серце. В уяві мучив, знищував і Ірину, а вона жартувала, гралася з вогнем, їй приносило втіху мучити його. То була жорстока втіха. Так тривало довго аж поки повірив, аж поки йому здалося, що вона не може когось полюбити, а просто на зраду нездатна. Тепер нічого того не було ні ревності, ні люті, тільки порожнеча, яка розчавила його. Розгерметизованість серця в яке увірвалася неймовірна новина, випила силу, наповнила болем і страхом. Він довго сидів непорушно, збирався на силі, збирав докупи думки. Брів по ще нестоптаному полю, і було воно не життя безжиттєве, мертве, позбавлене сенсу. Ірино, важко розпочав він. Я знаю, але прошу ще раз подивитися на все. Ну, якось е, трохи не так. Тобто я нічого не знаю. Я навіть не хочу сказати, що ти помилилася. Просто. Я готовий для тебе.